Ishon kaj capítulo. Jesus Jesús sanuyachishan manta. Jesús mi botiman yaikuykuspan pasar jalamar huchapa chimpanman. Hinaspam charurja kikimpa llaktanman. Chaypi kachkaptingmi, wantumurhako suchurunata chakanapi. Chaymi Jesus paikunapa iñininta hawaikuspa, chay suchuta nerja. taita, huchaykikunatan pampachayki, nispa. Dios Diospa leynin yachachiqkunamantam, piensar jako kay dios tan piñachichkan, nispa. piensas jankuta Jesús yachaspan nerja. hatag mana kunata piensan mayqan nisqaytaq fácil kanman. kunatan pampachayki ishaichu, Ichahatarispayki puri nisqaychu, kunanmi manta Diosmanta Ucha kunata pampachanaypaq kay pachapi atiyniyuq kasqayta. Chaynata niruspanmi suchuta nirja. Hatarispayki puñunaykita aparikuspa wasikiman aripukuy. Nispa. Hinaptinmi suchurunaqa, hatarispa wasinman aripukurja. Chayta hawaykuspankum runakuna mancharikurjako, Hinaspam Dios ta SANUYACHINAM Sanuyachinampaj runakunaman ati PAG Disipulumpaj Mateota Jesús Chaymanta Chaimanta mi Jesús ricorurja Mateo sutio gronata, impuesto cubranam PITIACHKARTA. Pai tamnerja, Jatiwai, nispa. mi Mateo hatarispa paiwan Mateo pawasimte Jesús mikuchkaptinmi, hamorja impuesto cobraj achkarunakuna, hinaspa huchasapakuna. Paikunam MISAPITI tiaikurjako Jesuswan, disipolun disipulunkunawan. Chaita fariseo hawaicuspam, Jesuspa disipulunkunata tapurjako. Imanas jama mi mikuchkan, impuesto KUNAWANGA, hinaspa HUCHASAPAKUNAWANGA nispa. Chaita mi Jesús nerja. Sano runakunaja manam kucho médico antinanta, ichaja unjuj kunallam. Yachamuychik Bibliapi Diospa kainanisjanta. a suanja munani jamunani kuyapayakuj tam. Nispa. Nyujaja hamurjani manam justo kuna hayachu. aswanja huchasapakuna hayachmi. ayunumanta Jesusta tapusqanmanta. Bautiza Juanpa disipulunkuna asuykuspam, Jesusta tapurjako. Farisiukunapiwan ñuqaykuqa, sapakutim ayunaniko. Imanas disipulo disipuloykikunaqa mana ayunankuchu, nispa. Chaymi Jesús ñataq nerja. Yahachum casamientuman rejrunakuna, manko Llakikunkmanku paykunawan novio kachkaptin, novio paykunawan kanang kamaha manam ayunang ayunanmankuchu. Hamuq punchawkunapim ichaqa novio chinkaruptin ayunanqaku. Mawka pachataqa manam pipas mancho, musuq latapawanqa. Chay musuq latapaqa chinteruspam mawka pachata astawan llikirunman. Manataqmi pipas manaraq pujusqa binutaqa, mauka odrikunaman manchu. Chay bino mi mauka odrita tuhyarachinman. Hinaptinmi binupas usunman. Odripas mana balejñam kanman. Chaymi mana binutaha, binutaja, odre odripi churana. Chaynapi odri mana tuhyarunampaj, nitaq binupas usunampaj. Jairopa churin kawsarisqanmantawan, huarmipas anuyas sanuyasqanmanta. Jesús kunapa chaykunata nichkaptinmi, Jesús huknin kamachikoh, pa jayllanpi junjurakuykuspan nerja. Warmi churillaymi kunachallan wañukun. rispaikia, paita hapi kapamuay kausarinampa. Nispa. Jesús mi paywan pasarja, disipulun kunapiwan kuska. Hinaptinmi Jesús manchunka iskainiyo huataña, Plujuan unhuk warmi pan jepang manta pachampa patanta yachpaikurja. Paimi piensarja. Pachayan tapas liapchaikuspaiga alin yarusahmi. Nispa. Chaime Jesús muyurikuspan paita jawarja. Hinaspan merja. Kalpanchaku imamay. Inis haikiraikum alin yarunki. Nispa. Hinaptingmi chaylia alin yarurja. Chay pa wasinta Jesus chayaruptinmi, hina tukajkunapas miruna kunapas kunapas, kachachkas runakunapas Chay Chaime Jesus nerja, nirja, chikaimanta, tipas pasha manam hachu kachkan asuan hapunyuchkanmi, nispa. Hinaptinmi runakuna asipayarqaku Jesusta. Runakunata hawaman lluqsirachispanñataqmi, Jesús Makin manta sipasman. Makinmanta aysariykuptinmi hatarirurja. Chaymi llapallan llaqtakunapi chay manta pasakusqanmanta lliw yacharurqaku. Iskay ñawsakunata Jesus manta Chaymanta Jesus pasaptinmi iskay ñawsakuna hatirqa hayaykachakustin. Davidpa manta hatun kamachiko, llakipayariyku llawayko. nispa. Wasiman Jesús yaykuruptinmi, chay Y corja me Jesús tapurja. Munas kichikchu, munasqaykichik ruranayta, nispa. Chay minerjaku. y Tai, nispa. Hinaptinmi ñawinkuta Jesús llachpaykuspan nerja. hinaya hinayaruras nispa. Chaymi Jesús avisarja paikunata, aman pimampas huillan kichikcho, nispa. Asuanja paikuna lluxeruspam, tukuychay William willakururjako Jesús manta. Manarima runata Jesús Niausamanta Ñawsamanta grunakuna runakuna yatagmi, Jesús mampusaramurjako demonio demoniopa manarima manarima demoniota Jesús Chailuna chay runa rimarirurqa. admira admirakurqaku. Kainataja manam haykapipas nicucho Israel nación peja, nispa. Fariseukunañataqmi demonio demonio kunataja Harjon, demonio demoniokuna kamachiqpa atininwanmi, nispa. Jesús pa yakipayarikus hangmanta. Jesusmi purirja llapayan llaqtakunapi, hinaspa llaqtachakunapipas, huñunakunanku wasikunapi Diospa munaychakusqanmanta yachachistin. Allin noticiakunata willakustin, chaynataj tukuy unquqkunata, hinaspa nanayniyuqkunata sanuyachistin. Runakunata hawaykuspanmi, llakipayarikurja wischusqa, chijisqa hinaspa mana michiqniyuq ubijakuna hina kasqankumanta. chaymi disipulunkunata nirqa. Achkallañam kachkan kusichanapaqqa, kusichaqkunam ichaqa aslla, chaynaqa mañakuychikiacha krayuqta kusichaqkunata kachananpaq.